Intervista lil Marvik. Eh, teatru f'Malta number 2. Mela Marvik l-ewwel biex nibdew qed dija mistoqsija qed insaqsija lil kulħadd. Mhm. Nixtieqek li jitkellem nifti mod ġenerali fuq il-karriera tiegħek u li toħroġ inixxilek toħroġ il-fażijiet differenti. li nixtieq hija importanti wkoll li turini ċar liema huma dawk il-fażijiet li huma llinkjati ma' Mario Azzopardi fejn int kont qed taħdem b'mod mill-qrib miegħu. Mela, bħala karriera jiena nista' ngħid illi t-teatru bdejtu minn mindu kont l-iskola, ġifieri kien għad għandi xi seba' snin u kull production li konna nagħmlu l-iskola primarja, kont immur l-iskola primarja tal-Gvern tal-Ħamrun, Konna kull sena nagħmlu produzzjoni. U bqajt sejra hekk, jiġifieri sal-aħħar tas-sekondarja. Jiġifieri fil-fatt l-ewwel darba li dħalt il-Manwel kienet through produzzjoni li kellna Maria Reġina għax jien hemmhekk kont immur, dak iż-żmien kien hemm Godwin Scerri li kien jieħu ħsieb il-qasam tat-teatru tad-drama tal-Maria Reġina u Antoinette Miġġiani li kienet tieħu ħsieb il-kor. U ħafna drabi konna ntellgħu musicals u fil-fatt erbatax-il sena dħalt l-ewwel darba l-Manwel bil-musical Kiss Me Kate. Imbagħad mill-sekondarja dħalt is-sixth form. Mhm. U hemmhekk is-sixth form dak iż-żmien bdejna l-belt, kien għadu l-belt, u mill-belt kull ma milna hemmhekk biss kien eh, Hawn term u mbagħad f'January konna morna fejn kienet il-Polytechnic qabel u semmewh in-New Lyceum. U hemmhekk bdiet il-karriera proprja biex ngħid hekk u hemmhekk beda l-attachment tiegħi ma' Mario Azzopardi. Mario Azzopardi kien jgħallem id-drama hemmhekk il-New Lyceum. ġifieri s-sixth form, u fil-break niftakar konna min irid jiġifieri jagħmel jagħmel xi ħaġa extra kien hemm min għażel sports u dal-affarijiet, jiena kont għażilt teatru u konna nirriħersjaw kien hemm space hekk viċin il-gym niftakar u konna nagħmlu l-workshops. U bdejna insomma nagħmlu l-workshops u din kienet xi ħaġa kompletament ġdida għalija għax filli inti minn school production filli tmur għal teatru drama ta' veru ġifieri. Imbagħad Mario kien waqqaf il-Lyceum Youth Theatre illi kien iffurmat min-New Lyceum bi studenti tan-New Lyceum. Allura kien magħmul minn studenti U konna ntellgħu plays anka ġifieri tellgħajna plays b'exchanges barra minn Malta. Fil-fatt tlajt Trento u taħt il-Lyceum Youth Theatre. Mil-Lyceum Youth Theatre, jiġifieri li dak kien jieħu ħsiebu Mario Azzopardi, nibgħed b'xi mod, La Teatru, A-Teatru, illi kienu jieħdu ħsiebu Michael Fenech u Alfred Buttigieg. A-Teatru imbagħad Mario Azzopardi ma kellux x'jaqsam miegħu, però s'qed ngħid nibgħed minnu għax qisu ħafna li konna fil-Lyceum Youth Theatre spiċċajna nirreċtaw ma' La Teatru. Fosthom jiġifieri kien hemm miegħi Joanna Drake, Nadia Parnis, Martin Vella, Ray Abdilla, Patrick Vella, ġifieri kien hemm ħafna. Da kien xi ħaġa li għalija nista' ngħid meta ġifieri jsaqsuni illi jiena veru bdejt b'mod iebes. Għaliex jiena bdejt a theatre it stood for anti-theatre. U konna ntellgħu teatru tal-assurd ħafna drabi, jiġifieri konna ntellgħu Beckett, Pinter, xogħlijiet jiġifieri li ma tantx kienu jinżlu tajjeb dak iż-żminijiet. Jiena qed nitkellem sewwa, mela jiena s-sixth form bdejt fin-nineteen eighty. U dan li qed nitkellem fuqu kien qisu fl-eighty three, eighty four, eighty five. Imbagħad konna ntellgħu l-plays fit-teatru tal-Università l-Antika fejn kienet qabel is-sixth form fejn konna mmorru meta kont għadni fl-ewwel term. U hemmhekk konna ntellgħuh da. U bħala udjenza, ġifieri, on average, kien ikollna għaxra mil-nies. ħmistax-il ruħ, ġieli ħamsa, però kienu plays li ma kinux jappellaw għan-nies in ġenerali. Imbagħad La Teatru beda itella' produzzjonijiet dejjem iktar kbar u bdejna nirriħersjaw Tinie. U saħansitra tellajna ġifieri Metamorfosi ta' Kafka, tellajna Mara Saad, ta' Peter Weiss, tellgħilna xogħlijiet jiġifieri li kienu kbar. Pereżempju, Mara Saad tellgħajniha fiċ-chapel ta' Tigné, illi llum il-ġurnata għadha hemmhekk. All right? U dina jiena għandi wkoll id-DVD tagħha, jiġifieri qiegħda ffirmjata, il-Mara Saad. Però ġiet iffirmjata mhux waqt li qed nagħmlu l-produzzjoni fit-teatru imma A Tella' jniha produzzjoni l-Xandir Malta dak iż-żmien, tella' jniha l-hemmhekk. U kienet intweriet u ġiet addattata għall-television. Mingħa teatru fejn jiġifieri kif qed ngħidlek konna qed naħdmu għal udjenza żgħira. Imbagħad kont bdejt jiena in the meantime kont bdejt l-Imtada. Sewwa, jiġifieri l-iskola l-Manuel Theatre for Dramatic Arts, kienet il-Manuel Theatre dak iż-żmien, u sadanittant ġieli kien ikolli xi play l-awwul hemm pereżempju kien hemm, Alla jaħfirlu, kien hemm Joe Borg Gigo illi kellu l-kumpanija tiegħu. Hawnhekk studenta kont int li mtada. Studenta. Studenta, aha. Però jiena peress illi dħalt studenta meta kont diġà nagħmel it-teatru, kont sibtha diffiċli ħafna biex jiena nwaqqaf it-teatru kompletament biex nagħmilha ta' biex nibqa' studenta, il-għaliex dak iż-żmien kienet illi, jiġifieri jien qed nitkellem bejn 83 u 85, illi kien ikollna erba' darbiet fil-ġimgħa, eh, ġifieri, jiġifieri kienet skola skola, jiġifieri bejn is-sitta u d-disgħa, Fhimt? Kien hemm John Suda dak iż-żmien jgħallem, Rosser, Alfred Mallia. U mbagħad niftakar waqt li kont għaddejja bħala studenta, kont tellajt play, kienet play Griega, Frogs kien jisimha, u niftakar dak iż-żmien suppost kelli produzzjoni għaddejja għal iskola, U meta rritornajt wara r-rehearsals għal diżappunt tiegħi kienu dawna they expelled me mill-iskola minħabba li jiena kont ħadt sehem ġo play il-manual waqt li jiena kont qiegħda studenta. Allura ma kontx ma rnexxilix nispiċċa il-term kollu tal-imtgħadda. Ġifieri kont ilni diġa xi sena, żgur, kont xi sena u nofs ilni. Imma sadattant ġifieri bqajt għaddejja nagħmel nagħmel tip ta' plays differenti. Issa, il ġifieri kont għamilt teatru Grieg, all right? Għamilna wkoll, tellajna wkoll kien hemm Peppi Azzopardi dak iż-żmien eh, Artu Browi ta' Bertolt Brecht, Tripeny Opera ta' Bertolt Brecht ukoll, daw kienu produzzjonijiet kbar il-Manwel, eh, ġifieri galor kien ikollna ħafna nies. fir jiġu jarawhom għax kienu jittellgħu pereżempju Tripene Opera kienet spettakolari ħafna u eh, Arturo Wi pereżempju. Em, eh, Daw kienu jkunu ma' kumpaniji differenti, kien hemm l-atturi, kien hemm il-actor studio, eħe, l-actor studio kienet ta' Joe Borgigo, illum illum mejjet. Em, U teatru Grek ukoll kif qed ngħidlek. Issa, minn hemmhekk imbagħad Niftakar illi erġajt ħbatt ma' Mario Azzopardi u dana kien meta ifforma il-grupp Politeatru. U il-grupp Politeatru kien beda bħala skola fejn ġifieri kienu daħlu ċertu studenti li xtaqu jidħlu għal għal biex jitgħallmu d-drama, però jiena Mario ma kienx għajjatli bħala studenta għaliex kien jaf illi jiena diġa għandi in the meantime ċertu ċertu esperjenza. Dak iż-żmien jiena kelli qisu xi 23 sena ġifieri, imma kont diġa li nieħu sehem ħafna, qed tifhem, f'plays differenti. U konna bdejna ntellgħu teatru dak iż-żmien daqsxejn partiġġjan. jiġifieri kien politiku kien imxaqleb sew lejn il-Labour. Infatti ħafna mill-plays, mela l-ewwel nett konna qed niġu ospitati u ntelgħu il-plays tagħna l-General Workers Union illi għadha sal-ġurnata tal-lum aħseb wara dak iż-żmien kienet assoċjata ħafna mal-Partit Laburista. U konna nduru, konna nagħmlu moving theatre, jiġifieri konna nagħmlu jekk għandna play induru biha pereżempju t-Teatru Orpheum tal-Gżira, ir-Radio City, il-Ħamrun, dawn kienu kollha teatri li kien għad isir it-teatrini kienu jgħidulhom dak iż-żmien. Każini tal-Labour, ġo s-sali, ġo s-swali tagħhom. Infatti, u n-nies, ġifieri, il-German Workers Union, u f'ħajti jiena, ġifieri u għadni ngħid sal-ġurnata tal-lum illi in the meantime għandi 47 sena ġifieri ara kemm għadda ż-żmien, għadni qatt m'esperjenzajt, ġifieri, l-udjenzi li kien ikollna dak iż-żmien. L-udjenzi, ġifieri, meta ngħidlek it-Teatru tal-German Workers Union mimli, litteralment mimli, bin-nies fin-nofs bil-wieqfa, min bilqiegħda fil-ġnub. Minn teatru partiġġjan li konna nagħmluh imbagħad qisu anke qabel ma ġiet l-elezzjoni anke naqra bħala qisu lobbying u hekk għall-partit u hekk, imbagħad bdejna bdejna t-teatru t-teatru soċjali. Allura tellajna ħafna Brecht, Chekhov. Right, il-laħajna ħafna plays Russi. Eh, għamilna the anniversary, per eżempju, mm. il-ġublew tal-fidda ta' Chekhov, għamilna Luxet Tenebris, kien jisima Padukku l-prostituta ta' Brecht. Għamilna plays bil-Malti ta' awturi Maltin, ehm, kollox bil-Malti, eh, konna ntellaw, mm. eh, ta' Giuseppe Diacono tal-lajn Erbiħ Marbuta, li wkoll kien marbut ma' xi ħaġa li għandek ir-Russi u l-Ġermaniżi ta' Ġużè Diacono kien jiġi niftakar jarana nirrihersjaw, kien għadu ħaj dak iż-żmien, u mbagħad wara kont inwasslu niftakar id-dar tax-xjuħ kien joqgħod il-Furjana. Għamilna roots ta' Wesker jidhirli. Tellajna play ta' Alfred Sant, aħna u l-Iżvizzeri, kien iddirigi Alfred Sant stess. Għamilna Fuente of Echuna, there again, fejn għandek it-tema dejjem iddur fuq l-istess ħaġa, fuq il-fqir u dak li huwa ta' klassi naqra iktar għolja u tibda tara ġifieri d-differenza bejniethom u kif wieħed qisu rribella kontra l-ieħor jew prova għamel minn kollox biex jiġi qisu fl-istess strata tas-soċjetà. Qed tifhem? U tellajna xogħlijiet interessanti mmens ġifieri. Imbagħad Is-sabiħ kien illi meta dħalna l-Manuel Theatre, ġifieri l-plays tagħna kienu meqjusin plays ġifieri ta' kalibru, konna atturi, ġifieri kien hemm ħafna atturi stabbiliti wkoll, Mario Azzopardi kien kien wieħed mill milli beda biex jidderiġi, però mbagħad beda jidderiġi wkoll Narsi Calamatta, u Charles Caruana, iż-Żeb Camilleri, dawna kienu ġifieri fost il biex ngħidlek il-bidu tal-bidu bħala diretturi li kienu jieħdu ħsieb dawn il-proġetti. Wara kull wara kull meta konna nagħmluhom il-January Repairs Union, wara kull produzzjoni kien ikun hemm forum. Ġifieri, kienu jiġu kelliema li ħafna drabi kienu jkunu jew nies forsi daqsxejn mlaħħqa fil-qasam edukattiv jew fil-politika jew fil-qasam soċjali u jkollok chairperson, jiġifieri, dawk jagħmlulhom is-siġġijiet u hekk fuq il-palk u mbagħad għandek l-udjenza li qabel il-play stess konna kienu jgħidulhom li wara ħa jkun hemm forum u fejn kienu jieħdu spunti mill-play japplikawhom għal Malta u kienu jibdew jiġu mm-hmm. diskussi u l-interess għax jiena niftakar dak iż-żmien ta' finti tmur backstage neħi l-makeup malajr u konna nitilgħu gallarija jiena u l-atturi l-oħra biex nisimgħu x'inhu mm-hmm. għaddej għax huma jibdew semmu l-karattri, jibdew isemmu jirrelataw mal ma' Malta, ċertu sitwazzjonijiet, per eżempju jinnaf ta' Fuente of Vehumna, meta kellek dak il il x'kien jismu dak li kien qiegħed jirrulja il-villaġġ u speċi kien mar hemmhekk u bi vjolenza ħawver lin-nies u ħawver lil Lorenza li kont għamilta jiena l-parti. U di pereżempju ġieli kienu jikkomparawha mal-Ingliżi f'Malta kif għalkemm ma ħadux in-nies forsi bi vjolenza imma ma kinux jistmawhom, jiġifieri ma kinux jistmawhom fis-sens li qishom ma tawhomx edukazzjoni biżżejjed biex ikunu indipendenti li jkunu jistgħu qishom imexxu lilhom infushom. Konna tellajna xi erba' tales minn tiegħu, jidhirli The Pardoner's Tale, Wife of Bath, u kien hemm xi oħrajn. Għamilna wkoll plays ta' Alfred Sant u Oreste Kirkop, l-Università. Jiġifieri konna qegħdin, il-Politeatu kien qed jipprova jilħaq nies ta' livelli differenti. Jiġifieri ma bqajniex kif bdejna fil-bidu illi konna, il-motto tagħna kien It-teatru huwa għal kulħadd, mhuwiex għall-elite biss, mhuwiex biex dak li jkun jiġi nhar ta' Sibt jilbes il-fer, għax dak iż-żmien kien għad għadek tilbsu l-fer, u tiġi turih u l-irġiel bil-ġilek u l-ingravata, allura n-nies tal-villaġġi jew l-injoranti with inverted commas, allura dawk it-teatru għalihom hija xi ħaġa not within their reach. So, and we really reached out. Mingħajr ma, b'kull rispett, nagħtu lil dawn it-tip ta' nies xi ħaġa ta' bla ħsieb. Ġifieri forsi l-Istitut Kattoliku kien xi ħaġa differenti. L-Istitut Kattoliku kien għal kummedji u teatrini fejn wieħed ma jaħseb f'xejn qed għandek ħafna l-vaudeville u dak it-tip ta' teatru, ġifieri fejn you just go biex toqgħod tidħaq. Imma as such it doesn't do anything to your mentre Politeatru kien iktar impenjattiv. Imbagħad konna qed nirrihersjaw St Christopher Street niftakar kienu tawna premises hemmhekk u ġifieri domna għaddejjin u bdew diħlin nies differenti ġifieri anke bħala atturi ma bqajniex biss qisu l-istess ħames sitt atturi fostna aħna mill-atturi tal-bidu kien hemm Patrick Vella kien hemm Ray Calleja Jiena Etienne Saint John, Maria Vella, llum il-ġurnata qiegħda l-Amerika, Joyce Cassar, imma mbagħad bdew jiġġojnjaw anke atturi Michael Basmagian, Anna Cachia, illi dawn kienu jirreċtaw ma' kulħadd biex ngħidu hekk. Tifhem? Il għaliex ma baqgħatx it-timbru tal-Politeja turi li huwa xi ħaġa qisu tal-politka għax imbagħad daħal il-manwel kif għadtlek l-università u da. Li niftakaru, pero jiena ma kontx fiha, illi kien hemm play li kien qed jiddirieġi, by the way, jiena kien hemm żmien kont nifforma anke parti mill-kumitat ta' Politeatru, mhm. kont it-teżoriera Jiena dejjem minħabba li naħdem il-bank nispiċċa ikkonnotata mal-flus biex nieħu ħsib il-fondi. Imbagħad kienet qed tittella xi play, middera id-direttur Salvu Malija eh, minħabba xi problemi personali li mhm. kien għaddej minnhom dak iż-żmien, xi għaxar tim qabel ma kienet issir il-performance, He backed out, ma setax ikompli. L-għadd turi jiena ma kontx fiha di u jiena kont inħossni għalkemm anke ma tkun play li jiena m'iniex fiha xorta kont inħossni li I'm part of it għax jiena I was part of Politeatru allura l-atturi kienu iddeċidew illi l-play ma kinitx qiegħda avvanzata biżżejjed fi stadju avvanzat biżżejjed illi F'within ten days titla' produzzjoni, għaliex kienet play kbira, insejt xi play kienet. U għaldaqstant kellhom jikkanċellawha. Minħabba f'hekk, il-Manuel Theatre kien ipprojbixxa, bħala punishment, lill-Politeatru milli jieħu sehem f'any production ġol-Manuel Theatre għal sentejn sħaħ. U dik kienet l-ikbar blow, biex ngħidu hekk. Pero, pero jiena nħoss li bil-mod il-mod l-entużjażmu kien beda jonqos. Il-plays li kienu qed jiġu magħżula kienu qed jiġu magħżula, mela, l-ewwel kien hemm Mario Azzopardi li hu ħsieb Politeatru. Kien hemm żmien li forsi din hija xi ħaġa li tista' tiġri f'ħafna sferi, illi meta inti għandek qisek l-istess klikka tat-turi, Jista' jkun li jkun hemm żmien li daw ma tantx jibdew jieħdu gost li hemm kollox f'idej persuna waħda, u dan ddeċidew li jagħmlu kumitat. Il-kumitat ġie magħmul minn dawn l-atturi, fosthom kien hemm Ray Abdilla, kien hemm Lillian Paċ, ir-raġel tagħha Ray Paċ, kien hemm David Paċ, u anke ħafna mix-xogħlijiet kienu qed jiġu magħżula minn Ray Paċ u David, niftakar Paċ. Pero jiena naħseb illi beda jonqos l-entużjażmu mm. il għaliex jiena ġifieri kont ngħid il-verità kont irrabjajt ħafna ħafna kif kellu jispiċċa hekk, qed tifhem. Pero di other hand ma stajtx nikkummenta għax ma kontx qed eżaġġ fiha. Mm. Għax kien hemm chances illi nistgħu naħdmu ġo lokalitajiet oħrajn kieku mm. ridna. Pero somehow ma naħsibx li kien hemm biżejjed min imexxi hekk. Allura politeatru inala għalija. Għalija u għall-oħrajn. Minn politeatru ovvjament bqajt miexja ġifieri in the meantime ħdimt plays oħra mal-Maled, ħdimt ħafna plays ma' Mario Micallef, għamilna Shakespeare bil-Malti għall-istudenti, għamilna u anke għall-udjenza in ġenerali, ħdimt ħafna wkoll kummidji bl-Ingliż. Mbagħad jiġifieri dħalt id-Drama Centre, bdejt ngħallem id-Drama Centre wkoll, tellajt pro għamilt ukoll hemmhekk academically l-Grade Eight, id-Diploma, il-History of the Theatre. ma' Mister Stefan Aquilina. U wkoll jiġifieri minn hemmhekk kelli esperjenzi mort għamilt forum theatre il-Latvja, l-Greċja, tlajt festival tat-tfal Bressanone. Is-sena li għaddiet ukoll mort l-Iżrael, però mhux through Drama Centre imma ma' Narsi Kalamatta through għamilna Commedia dell'Arte. In the meantime ukoll kelli ħafna serje televiżivi u għadni għaddejja insomma. Le, ħa nieħu tliet spunti. E nibdew il-Lyceum Theatre. Mhm. Hemmhekk semmejt li ma' Mara kont tagħmel xi workshops. Mhm. X'tip ta' workshops? X'kontu tagħmlu? Mela li niftakar ara jiena kelli sittax dak iż-żmien. Mela dana konna nkunu ġo kamra U per eżempju dan kien jaħdem ħafna fuq concentration, per eżempju li inti tiffoka fuq il-ħsejjes li qed tisma' ġol-kamra biss, tiffoka fuq il-ħsejjes li qed tisma' barra biss, mela fuq concentration. Fuq voice, jiġifieri konna naħdmu fuq il-vuċi ukoll ħafna. Konna naħdmu fuq imagination. ħafna, ġifieri, u naħseb ta' dik l-età kienu l-iktar li kienu jimpressjonawni dawk il x'ismu. Konna naħdmu ħafna fuq trust u bħala tim, ġifieri kif inti issa trid taħdem mal-oħrajn, pereżempju kellna ħafna anke niftakar eżerċizzji bħal wieħed imur għan-nofs u mbagħad l-ieħor imur għal fuq u kulħadd jispiċċa qisu xkora kbira. qisu munzel ta' ta' nies fuq xulxin, dawk kollha jiġifieri dawk it-tip ta' workshops. L-istess, fis-sena u nofs li għamilt l-imtada, ikunu jiltaqgħu erba' darbiet. X'kontu tagħmlu lezzjonijiet? Imma dawk l-erba' darbiet kienu jkunu workshops. X'tip ta' workshops? Mela, ara, ma kinux. Bħal dik titkellem. Qisu ngħidlek il-mistoqsija, tkellem u nimxu għal oħra, ma biex ma nwaqfx. Mela le. Ara, l-imtada kienu differenti l-workshops li konna nagħmlu, għalkemm konna nagħmlu workshops, jiġifieri fuq focus, concentration, trust u hekk, Però konna nispiċċaw naħdmu ħafna fuq il-produzzjoni li ħa nagħmlu. Allura pereżempju jkollok first term, konna għamilna Shakespeare, dejjem kienu konna nagħmlu Shakespeare first term hemmhekk. Allura inti all right tagħmel il-workshops imma mbagħad tibda taħdem mill-ewwel fuq ir-rehearsals. Ovvjament peress li kien ikollna tliet xhur sħaħ jew biex naħdmu fuqha. Allura, per eżempju, kien jaħdem ħafna, per eżempju, niftakar minna l-Midsummer's Night's Dream ma' John Suda. Konna minni għal-Manuel, eh, ġifiri, xpers li teatru kien tal-Manuel, mm. l-skola, allura konna l-plays intallawom il-Manuel stess. Eh, kienu jikkonċentraw ħafna fuq characterization, qed tifhem, per eżempju, illi illi fil-workshops tal-Lyceum Youth Theatre ma tantx qisna konna naħdmu fuqhom għax aħna hemmhekk workshops konna nagħmlu u mbagħad fl-għaxijiet konna niltaqgħu ġifieri barra mill-iskola biex naħdmu fuq produzzjoni. Mentri l-imtgħada konna naħdmu fuq produzzjonijiet. Allura l-direttur jgħidlek xi jrid minnek u mbagħad nirriħersjaw, jgħidtik ċertu eżerċizzji li jillidjawk biex tagħmel il-karattru, pereżempju, qed tifhem? U Voice ukoll konna naħdmu sewwa. B'dawk it-tip, però mill-esperjenza li ma kinitx ta' tliet snin sħaħ li kelli hemmhekk, l-iktar li ħdimna fuq productions. Issa, l-iskola ta' Politeatru għedt li ma tantx kont involuta sew. Le. Ok, mela aktar milli l-kontenut ta' x'kien jiġi mgħallem, li nixtieq nistaqsik huwa, Mario diskrivija li Politeatru kienet taħdem fuq żewġ binarji, l-iskola u l-kumpanija. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar din l-idea? Kont tara qiegħda taħdem l-idea li hemm żewġ binarji, kif kienet taħdem? X'kien l-iskop tal-iskola? Mela, kienet taħdem ħafna. Il-għaliex, waqt li l-istudenti, mela, minn dawn l-istudenti nista' nsemmilek jiena li minn hemm bdiet Shirley Blake. Mario Smith Spiteri. Il-mara tiegħu Leontin. Kien hemm kien hemm wieħed Mark illum inni ma narah jirriċċa. E, Stephen Mikallef. Daw ġifieri kienu jmorru jitgħallmu u f'kull produzzjoni li jkollha peru teatru Mario kien b'xi mod jew ieħor idaħħalhom għaliex peress li l-produzzjonijiet tagħna kienu fuq tema soċjali, ħafna drabi jkollok bżonn ħafna atturi għax int għandek xeni b'ħafna nies. Allura b'xi mod jew ieħor kien idaħħalhom. Għalija, ġifieri, the real example kif ħadmet di kien meta għamilna r-raħal tal-boloh fejn inti għandek ħafna karattri u Qabad lil dawn l-istudenti li in the meantime kienu diġà għaddew xi sentejn jew tlieta ġo din l-iskola u thom kollha karattru x'jinterpretaw. U daw ingħataw iċ-ċans li jaħdmu mal-kumpanija minħabba li huma kienu studenti. Ġifieri l-kumpanija fdathom, biex ngħid hekk, b'role li illi eventually jiġifieri kien hemm min anke beda jingħata rwol rwoli importanti. Tifhem? Allura eħe, żgur, kien hemm Marte żbrinkat waħda mir-Rabat li llum il-ġurnata ilni ma nara. Infatti ara kien hemm minnhom, kien hemm ftit minnhom illi meta spiċċa Politeatru qishom huma spiċċaw miegħu. Mhux għax mhux kollha għax Shirley Blake llum il-ġurnata għandha l-kumpanija tagħha. Sewwa. Però kien hemm dawk illi naħseb tant ħassuhom qishom illi they belong only to that group and to that company, that once that company spiċċat, huma ħassew illi qishom spiċċaw huma wkoll. Jiena kif għedtlek kont iktar involuta fil, Per eżempju, ħaġa li rrid ngħidlek oħra, mela, jiena mort ir-Russja fin-1991 għal Malta Week in Russia, fejn hemmhekk tellajna dik id-Diet King. Ħafna milli konna qed nieħdu sehem kienu through il-Politeatru, il għaliex fin-1991 il-Politeatru kien għaddej in vigore sew, jiġifieri, il-play iddiriġieha Nars imma kienet produzzjoni ta' Mario Azzopardi u, Ħafna milli ħadna sehem u li tlajna r-Russja u kellna allura esperjenza kbira li naħdmu fir-Russja, illi ħdimna ħafna plays ta' awturi Russi, daw minn ġo din l-iskola spiċċaw it-teatru, mhux biss it-teatru Malta imma wkoll il-teatru barra minn Malta. Ta' min jgħid ukoll illi Politeatru tellgħilna żewġ plays ta' Vampilov, il-manwel u li ġew diretti, id-direttur kien Stanislavski, Slavutski, kien Russu, kien a professional director in Russia li kienu ġabuh hawn Malta u ddiriġa dawn iż-żewġ plays, Metron Page, Waħda kien hi isimha u l-oħra nsejt. Mari nastaq ngħid li huma. Veru. Ma trompax waħda minnhom. Però jekk trid għandi l-ritratti, għandi r-write-ups u kollox. Le, tajjeb li tissemmi Slavutsky għax il-mistoqsija li jmiss. Mari semma l-involviment ta' xi diretturi Russi bħal Dreznin, Mreshka, Kavashkili, u Slavutsky. Tiftakarhom kont attendi rehearsals magħhom u kien iġibhom anka l-workshops ħafna drabi, kien jagħtu workshops. L-istess dwar xiex kienu jkunu, x'kienu jkunu t-temi prinċipali, kif kienu jkunu differenti minn xulxin. Mela jiena li minn dawn, jiġifieri bħalissek li qed issaqsini li niftakar lil Slavutsky. Slavutsky meta ġie niftakar kien Taf inti, aħna ma, I mean, mhux aħna m'aħniex professjonali, imma aħna we do our theatre after, wara l-ħin tax-xogħol, jiġifieri fl-istess ħin qisna ġieli qisek tiltaqa' wkoll anke biex tissoċjalizza naqra. Jiena dak iż-żmien kelli, it-tfal kienu għadhom żgħar, anzi tifla waħda kienet għandi, u kont noħodha miegħi għar-rehearsals kollha u niftakar waħda mill-clashes li kelli fil-bidu Kienet illi jiena kont ħadt it-tifla miegħi, il-kbira, llum għandha 22 sena, dak iż-żmien kellha sena u nofs, u sena kienet għandha, xi ħaġa hekk. U dan għamel li rani jiena dieħla bit-tifla, konna qed nirrehersjaw ir-Russian Cultural Centre, kien qalli, X'inhi, speċi, xi xi? Għedtlu, T-tifla tiegħi jiena, għedtlu ġibtha miegħi r-rehearsal, qalli rehearsal, qalli rehearsal ma tistax tagħmlu bit-tfal. Għatlu ma jiena għatlu I don't have any other option, għatlu this is my hobby, għatlu and I have to have her with me. U hemmhekk ġifieri niftakar kien daħal Mario fija l-ħaġa għallu hawnhekk l-affarijiet huma differenti mm, speċi mm. although we take things in a professional way, but at the same time you have to accept ċertu mhm. affarijiet. Issa, x'tip ta' ta' workshops kien jagħmel? E kien jagħmel workshops ġifiri per eżempju kien jaħdem ħafna fuq immaġinazzjoni, fuq um, concentration u koll, pero deregen konna tħalna qisu wara ftit mill-ewwel fuq il-produzzjoni. Qed tifhem? Allura dan ma kienx jaf jgħid kelma bl-Ingliż, jiġifieri kellu miegħu il-Tatjana jidhirli kien jisimha, kienet translator, u dana kienet taqleb kollox hi, ġieli ġifieri. Kien niftakar jipprova qisu jispjega ruħu qisu ma jħoss li qiegħda tispjega titranslate eżattament dak li hu jixtieq iwassal. Però naħseb illi finalment ix-xogħol li ħareġ, jiġifieri magħna kien hemm anke Lino Grech, kellu parti kbira wkoll, naħseb u Ray Calleja, kien xogħol illi kien deher li kien hemm influwenza barranija, il-Manuel Theatre, kien hemm. laqta' differenti, dak iż-żmien ma tantx konna naraw diretturi Russi pereżempju, qed tifhem? Issa jista' jkun illi mort attendejt xi workshops ma' xi Russu jew hekk, però preżentament I can't, I can't recall, jiġifieri taf, l-Islavutski niftakar żgur. Le, għażel xi produzzjoni ta' politeatru li tħoss li iktar milli l-produzzjoni r-rehearsal process kien jikkaratterizza dak li kontu qegħdin tippruvaw tagħmlu. Ġifieri pereżempju kif kien ir-rehearsal process, x'kienet l-ewwel ħaġa li kontu tagħmlu, kif kien ikompli x-xogħol fuq il-produzzjoni. Li taħseb li kif ħadmet din il-produzzjoni huwa eżemplari ta' politeatru. All right. Mela inti politeatru trid tisma'. Iva, iva. All right, għax li kieku għedt li mhux politeatru kont ngħidlek The Idiot King li tlajna biha r-Russja. Ma jimpurta xejn li dik fil-każ, eħe. Ara, mela dik iddiriġiha Narsi Kalamatta u dik għamilna proċess ta' tliet xhur sħaħ nirriħersjaw. Għamilna biss biss l-ewwel xahar nagħmlu workshops biss. Ġifieri konna niltaqgħu kuljum kien is-sajf niftakar u konna nagħmlu ħafna eżerċizzi, konna naħdmu biex insiru nafu iktar lil xulxin, nrabbu ċertu trust ma' wieħed għall-ieħor. Tinsiex li aħna konna wkoll konxji li aħna ħa nsiefru flimkien biha dil-produzzjoni wkoll allura it wasn't just a normal production. Konna, niftakar waħda mill-affarijiet li kien għamel Narsi, per eżempju darba kien saqsiena kollha kemm aħna konna nġemgħu hekk ċirku u kien qal, Kulħadd, pereżempju, wieħed every one of you, jaħseb f'talent jew f'xi ħaġa li hu veru jħobb jagħmel jew mhm. jixtieq jagħmel u li jixtieq jurihulna. U niftakar, pereżempju, jisaqsi lilek u toħroġ inti fin-nofs tkanta, x'inti tħobb mhm. ħafna tkanta. Toħroġ oħra tisfen, x'tħobb ħafna tisfen, joħroġ ieħor eh, jinnaf jagħmel mm, eh, per eżempju jistet jagħmel il-magics, għax ħobb mhm. il-magics. U meta għaqqad kollox da, ġifieri dan għad kien għadu m'għandux f'moħħu kif ħa jiddiriġiha l-play, uża, uża dawn il-talenti, biex ngħid hekk, ta' kull wieħed u waħda minna illi we voluntarily did in front of the others, u użhom b'xi mod jew ieħor daħħalhom fil-play. U dik kienet xi ħaġa ġifieri interessanti mmenz, tifhem? Qed niftakar bħalissa f'xi ħaġa oħra li kienet ma' Politeatru, darba ma' Mario Azzopardi, però not true Politeatru, l-ICMU Theatre konna, Dana konna qed nirrihersjaw u inti fil-warm up iħallik free tagħmlu kif trid inti l-warm up sewwa. U niftakar waqt li qiegħda niwwarmja jiena kont jiena kont inħobb naqra ġinnastika ġifieri u nżilt nagħmel il-crab jgħidulha u da Mario ċ-ċumbani qed nagħmilha u hu kien josserva x'qed jagħmel kulħadd. U qalli inti taf tagħmel dik? Għedtlu eħe jien. Qalli tajjeb, qalli l-play jekk ħa tibda. Għidlu x'inhi, ħa tibda hekk, għidlu, għax taf int, qed tagħmilha bħala warming up milli qed tagħmilha. Qalli hekk ħa tibda u meta tlajna t-trenn toqgħod hekk bdiha, ġifieri. So, the director used to juża l-kapaċitajiet ta' kull attur billi iħallih jesprimihom waqt ir-rehearsals u mbagħad naħdmu fuqhom, kif nistgħu ntejbuhom jew x'nistgħu noħorġu minnhom, biex jużahom għall-produzzjoni tiegħu. U d-direzzjoni kienet tibda once li you have settled and you know who your actors are and you know what they can do or kemm iwassal il-vuċi tagħhom jew min hu l-iktar prużuntuż jew min hu l-iktar li forsi joqgħod naqra lura jew dik għandha xagħarha toqgħodilha hekk allura tista' tagħmel dik il-parti naħseb toqgħod tkun aħjar. Ehm, ukoll konna ġifieri f'din il-produzzjoni, ehm, wara li llestu, kulħadd bilqiegħda, wara li llestu l-workshop, u kulħadd ehm, jgħid pereżempju kif ħassu waqt il-workshop, x'ħass waqt li qed nagħmlu dak l-eżerċizzju pereżempju. Konna nagħmlu tliet sigħat, eh, ġifieri kull jum għal kważi xahar sħiħ. Ġifieri no joke, biss biss l-aħħar siegħa konna nagħmluha nitkellmu. Magħna niftakar kienet ġiet Marija Buġeja li mbagħad kienet minn dak iż-żmien stess mardet bil-leukemia u kienet tiġi xorta r-rehearsals toqgħod hekk minduda mal-art għax dik kien qabadha f'darha u ma kinitx tista' tiċċaqlaq. Jiġifieri they used to be so interesting. Però narsi wkoll he has a very good way of picturing fantasy. Infatti, irrid insemmi, għax insejt insemmiha, produzzjoni għalija one of the tops ta' Politeatru, L-Ewropa u l-Pastizzi, fejn Arsi Kalamatta minn mhux rakkont, kitba, qisu a long essay, fuq Malta qabel ma daħlet għall-Unjoni Ewropea, jiġifieri kien kitibha Mario Azzopardi, dan għar isir rnexxielu joħroġ produzzjoni minnha, play, fejn kienet jiġifieri waħda mill-iktar plays impenjattivi li għamilt. Il-għaliex biss biss biddilt xi sitt karattri, jiġifieri nispiċċa minn karattru mmur ġewwa nbiddel nidħol ieħor ieħor ieħor ieħor ieħor, chorus, Kien hemm ħafna mixture, pereżempju teatru Grieg, teatru Brechtjan, teatru kontemporanju, pereżempju għandek l-Empty Space ta' Peter Brook, hemm taħlita ta' genres qishom ta' teatru li ħarġu f'produzzjoni waħda. Naħseb li dik hija l-iktar waħda li, u wkoll jekk irrid insemmi la qed tgħidli hekk, mela hija dik, l-Ewropa u l-pastizzi. Li tellajni għal università. Issa, ħalli nikka xi qed nagħmel din l-intervista. Jien li interessani qed nirriċerka huwa traċċi ta' Stanislavski u t-teoriji ta' Stanislavski fit-teatru Malta. Issa, eh, fil-kuntesti li kont taħdem fihom, mhm. Stanislavski ġiri semma indirettament diġa semmejtu li kont tissemmi l-imagination, concentration mhm. li huma building blocks li ħareġ bihom Stanislavski. Mhm. Però ċertu link ma' Stanislavski kien mhm. isir across. Mela kien isir minn Mario Zoppordi. Mela, l-ewwel nett ġieli semmieh. Sewwa, issa jiena tinsi x'ħin ma kontx immur l-iskola ta' Politeatru, ġifieri jista' jkun li fl-iskola Stanislavski ssemma bħala teatrologu u x'inhuma l-kunċetti tiegħu, ġifieri. Però, eħe, ġieli semmiehulna u semmielna l-main criterias tiegħu, ġifieri x'inhuma u. Però Mario iktar milli kien isemmieh, iktar kien juża l-metodi, il-metodi tiegħu. Ġifieri kif qed ngħidu, concentration, imagination, trust, focus. Kien juża dawk il- qishom dawk il-pilastri ta' Stanislavski ta' min jgħid ukoll li Mario għandu mxaqleb ħafna lejn il-kultura ġifieri u t-teatru. tal-East, ġifiri tal-Mek. So, this shows in him, ġifiri anka il-mod fejn morna nirreċtaw, anka, per eżempju, anka meta mort il-Latvija, meta mort il-Latvija through the Malta Drama Centre, u kien diġa tel hemmhekk qabel, and naħseb li dawk il-postijiet u dik it-tip ta' anka l-letteratura t'hemmhekk, anka meta ħdimna Chekhov, per eżempju, lilu tolqtu u kapaċi jiggwida l-istudenti tiegħu towards towards that objective. X'kienet l-opinjoni tagħkom bħala atturi ta' Stanislavski meta kien isemmih? Kontu ssibuh relevanti, utli, importanti? Mela. Kontu taħsbu ta' xi ċarlatan ta' xi ħamsin sena qabel? Mela, ara, biex ngħidlek il-verità jiena Stanislavski sirt naf veru min hu meta jiena bdejt nistudja d-diploma tat-teatru. Jiġifieri qed ngħidlek meta jiena kelli 45 sena. Before I used to listen u hija Stanislavski, eħe orrajt teatrologu ħoloq xi tip ta' metodu għar-Russi u hekk. Imma I had a very, very, very vague idea tiegħu. Ngħidlek il-verità wkoll dak iż-żminijiet it-teatru kien jinteressani bħala acting iktar milli akkademikament, qed tifhem? U kienu jinteressawni genres differenti, pereżempju kien jogħġobni ħafna l-Greek theatre u kelli idea sew jiġifieri ta' kif da Pero ma kontx nidħol in depth, qed tifhem? Ehm, u naħseb laqas li mtada ta' ġifieri, ma qatt ma eh, tħallna deep fuq u da ġifieri. So, eh, I just kont nisma fuq, nisma xaġa fuq, u per eżempju għara, sa nizla f'skimeted, right? Ġviri, imma daqsek, Mbagħad meta studjajtu għad-diploma, mbagħad sirt naf il-veru San Eżlawski x'inhu, illi biex ngħid il-verità kollha u di darba ddiskutejt anke miegħek waqt il Meta jiena qrajt u sirt naf min hu, bdejt ngħid imma dawn il-metodi mhumiex xi metodi li ħadd ma jaf bihom, dawn huma l-metodi li normali tużhom, qed tifhem? Ġifieri mhumiex xi ħaġa wow, da vinta xi ħaġa ta' barra minn hawn. Imma mbagħad, jiġifieri, meta sirt naf iktar l-istorja li qisu jrid ikun hemm xi ħaġa li ridet tkun uffiċjali, sa xi ħaġa miktuba, qishom dawn il-kmandamenti tat-teatru, li kien hemm ukoll anke a political issue magħha l-ħaġa, imbagħad tibda tifhem iktar. Però mbagħad, pereżempju, ukoll, dak il-ktieb tiegħu illi kien jaqbad lil dak l-istudent u jieħdu għal workshops u jagħmlu pereżempju llum ġurnata sejħa fuq imagination u pereżempju li qed jimmaġinah jagħmel xi ħaġa pereżempju qed iqis fencing. Ġifieri dawk imbagħad għenuni wkoll anke lili fil. Però għenuni ngħid il-verità, mhux biex nirreċta, għenuni biex ngħallem iktar milli biex nirreċta. Forsi because it came too late in my life. I mean, it came when I was 45, although I am still acting, qed tifhem. Imma aktar għaw għeni biex ngħallem u biex mm. nuża metod daw it-tip ta' metodi jiena mal-istudenti tiegħi. Mm, mm. Ok, semmejna l-Stanislavski, semmejna l-Brecht, semmejna ftit il-Bruck, il-pilastri, jisu dawn insieħolhom il-founding fathers tat-teatru modern. Eh, min iktar kont tisma bħala smijiet? L-istess fil-kuntesti li ħdimt mhm. fihom. Brecht, mhm. bla ebda dubju. Eh, l-ewwel net, Brecht meta konna qegħdin politeatru, tellajna mhux play waħda tiegħu, mhm. tellajna ħafna. U l-idea ta' Brecht kienet l-idea ta' politeatru, li jiġifieri theatre should be an educating tool u mhux just biex nieħdu gost noqogħdu narawh, illi kellu temi soċjali, illi. il-fatt li kien joħloq l-alienating effect ta' pereżempju li inti l-attur jippreżenta ruħu li huwa attur u li se jagħmel dik il-parti. Dik il-parti ta' pereżempju dik li jduru bil-placards u jgħidu x'inhi x-xena. Jiġifieri dawn ġieli użajniehom fi plays oħrajn illi ma kinux ta' Brecht u użajna dawk it-tip ta' metodi. Biex nikkonkludi, diġa semmejt li full profession u l-amateur. Issa, taħseb, ovvjament jekk ngħid li politeatru u kuntesti l-oħra li ħdimt fihom huma kollha kuntesti amatorjali nkun korrett. Kif tara din? X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar l-amateur u l-professional? Mela di mistoqsija interessanti ħafna għax fil-kuntest Malti kulħadd jaħdem hemm iċ-ċer. Issa, il-għaliex hawnhekk ftit huma dawk li jitħallsu tax-xogħol li jagħmlu, allura ma tistax tqisu professional. U l-ammont li jitħallsu, ġifieri inkluża jiena, huwa huwa meqjus bħala pocket money u mhuwiex meqjus bħala. Mela, plus hekk, minħabba li hawn Malta diffiċli li inti tgħix billi tirreċta biss, issa jien m'iniex qed insemmi, per eżempju, li inti tmur tagħmel programm fuq it-television u li tagħmel produzzjoni fuq it-television għax dak mhuwiex teatru, dak huwa xi ħaġa differenti, huwa ġeneru kompletament differenti, that's the media, it's completely different. But hawn Malta ma naf b'ħadd illi jgħix mit-teatru biss, ma naf il-Ħadd. Kulħadd għandu l-full time job tiegħu. Mela jiena I am a professional banker. I can say that and I can state it because that is where I gain my money from, I am qualified in it, although I am also qualified in a certain way anke fit-teatru. Però professionally that is my main job. Mm -hmm. Issa, il-differenza li teżisti hija din, illi għalkemm aħna kollha amateurs, imma ħafna minna jaħdmu b'mod professjonali. Ġifieri, jekk inti qed ittella play u għandek tmien ġimgħat rehearsals, inti tmien ġimgħat rehearsals trid tmur u ħadd tmur mm. jekk inti trid tagħmel erba' sigħat rehearsals se tmur mis-sitta sal-10 ta' flaxija. Allura l-effort tagħna huwa ħafna ħafna kbir. Ġieli ġifieri, illum il-ġurnata tibda tgħajja iktar minn mindu forsi tkun għadek, u mhux għax tgħajja biss, għax il-commitments tiegħek u l-familja u l-karriera, iktar ma inti tikber iktar jikbru miegħek, so inti ma jkollokx il-plays biss. Però ġieli nitkellem ma' sħab ħabib tiegħi atturi u ngħidu kemm aħna veru, nagħmlu t-teatru b'mod amateur imma fl-istess ħin b'mod professjonali illi jekk l-atturi ta' barra jagħmlu mid-disgħa sas-satej jirriħersjaw jew mid-disgħa sal-erbgħa aħna nagħtu kważi l-istess ammont ta' ħin fl-għaxijiet u dan qed titkellem wara l-ħin tax-xogħol eċċetera. Issa, l-ikbar differenza però hija illi naħseb jiena u Malta tinftiehem hekk L-amateurs u l-professionals. Jiena ħafna iqisuni bħala professional, pereżempju. Għal min forsi ma jafx eżattament il-kelma professional x'tfisser. U dan għal għaliex jiena dejjem ipparteċipajt f'tip ta' plays ta' ċertu livell. Ġifieri plays impenjattivi insomma. L-amateurs huma aktar dawk li jagħmlu li jmorru għat-teatrin biex ngħid hekk. It-teatru tar-raħal, pereżempju għad baqgħalna, llum fit-2012 għadek issib, jiena l-mommy tiegħi, jiġifieri ġieli tgħidli ħa mmur nhar il-Sibt ħa mmur nara t-teatrin ta' taċ-ċentru. Jiġifieri u daw ikunu impenjati u impenjatissimi fiċ-ċentru, imma daw ħadd m'għallimhom jirreġistaw, qed tifhem, dawna jkunu klikka, ħbieb bejniethom u taf inti anke t-tfal jafu jirreċtaw, jiġifieri so they don't get any professional education. Allura għandek daw it-tip ta' teatrini tal-irħula tal-lokalitajiet, tal-parroċċa, Għandek ukoll, sa ċertu punt, però mhux qed ngħid kollox, l-Istitut Kattolku. Per eżempju, jiena ta' min jgħid, jien għamilt żewġ pantomimi u għamilt u kienu l-Istitut Kattolku meta bdiet issir il-pantomima bil-Malti. Jiena kont, ġifieri, ħadt sehem fit-tieni u t-tielet waħda. Niftakar wara kienu kkuntattjawni mill-ewwel biex nagħmel xi play. U jiena ngħid il-verità, ġifieri bla ebda snobbiżmu jew hekk, ġifieri at all, għax jiena ħafna minnhom huma ħbieb tiegħi, però ma nħossnix komda f'dak l-ambjent. Anka t-tip ta' plays li jittellgħu, jiġifieri li meta tfittex ma fihom xejn. Jien ma nieħu xejn minnhom. U jekk ma na- jekk għall-inqas ma nagħmilx it-teatru għall-flus, għall-inqas nagħmlu biex jiena eh, nieħu xi ħaġa minnu mentalment jew kulturalment. Eh, If I don't get anything from it, I might as well not do it, fimt? Em, U niftakar tant kienu damu jgħidu li li għat ejja, għattek jew hekk it will be an experience for me. U I was proved right. Il għaliex għalkemm għamiltha, ġifieri, konna għamilna żgħeżagħ tal-flagship u kelli l-parti ta' żgħeżagħ, però ma kienx hemm, ma nafx, l-ambjent ma kienx jogħġobni, t-tip ta' nies, kienu t-tip ta' nies anke li kienu jiġu biex jaraw il, issa żgħeżagħ tal-flagship terġa' kienet play tajba għax kienet, I mean a classical Maltese play ta' dak iż-żminijiet tal-gwerra u hekk. Ehm, pero dik hi l-idea li għandhom il-Maltin bejn professjonali u amateur, li dawk tal-irħula, tal-parroċċa, forsi tal-istitut sa ċertu punt, u dawk ehm, tal-Immanuel, tal-Università, tal-, li in a way Mario Azzopardi kien irid ifarrak dik l-idea bil-politeatru, eh? Jiġifieri jisha għandek xafra li taqta' minn ġiex naħat, qed tifhem? Thank you. Grazzi.